بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صحابة أكاديم نور yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sekarang kita melangkah ke materi yang ke-43 yang kita uh, beri judul uh, syarat-syarat zakat hasil bumi. Dan kita juga masih dalam buku panduan kita Al-Fiqhul Muyassar ala Dhu'il Kitab wa Sunnah. Untuk mempersingkat waktu kita langsung saja untuk wajibnya zakat pada biji-bijian dan juga buah-buahan disyaratkan dua syarat ya yang pertama mencapai nisab yaitu lima wasaq. berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa fi maduna khamsati awsuqin sadaqah artinya pada biji-bijian hasil bumi yang kurang dari lima wasaq tidak ada kewajiban zakat kita katakan tadi perkiraan lima wasaq itu adalah uh, eh, 900 kilogram eh, namun muallif di sini mengatakan 720 kilogram itu kembali kepada penghitungan mereka sok tadi ya. Dan uh, saya lebih condong berpendapat bahwa satu sok itu adalah 3 kilogram. Makanya saya katakan uh, eh, 5 wasak itu menjadi 900 kilogram. Di sini juga Malik menyebutkan wasak adalah takaran yang ditampung pada pikulan unta. Ia adalah 60 sok. Sedangkan standar ukuran sok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam eh, jadi lima wasak adalah 300 sok. Lalu dengan gandum bagus ukuran nisab menjadi kurang lebih 612 uh, eh, kilogram. Dengan pertimbangan acuan pada satu sok sama dengan 2,40 kilogram. Namun wala Allahu a'lam yang lebih rajih kita ulangi 900 kg ya. Kemudian syarat yang kedua, nisab ini berada dalam kepemilikannya saat zakat itu wajib dikeluarkan. Jadi eh, nisab ini berada pada pemilikannya. Maksudnya ini barang biji-bijian atau buah-buahan itu merupakan milik dia secara sempurna ketika kewajiban zakat tersebut. Sehingga ketika panen itu memang itu milik dia. Kalau bukan milik dia tidak uh, wajib dikeluarkan zakatnya. Ini adalah dua syarat. Yang pertama tadi kita katakan mencapai nisab, yang kedua adalah al milk kutam. Dia memiliki barang tersebut. Kemudian untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan kepada bagian ketiga kadar wajib zakat. Di sini kita membahas kadar wajibnya. Kadar zakat yang wajib pada biji-bijian dan juga buah-buahan adalah sepersepuluh. sepersepuluh kapan bila diairi tanpa biaya maksudnya airnya dari air sungai atau hujan mengandalkan hujan tidak seperti pertanian yang mengeluarkan biaya umpamanya dengan air sumur listrik dan sebagainya sumur bor umpamanya ataupun dengan alat, -alat canggih uh, jadi bila tidak maksudnya bila diairi tanpa biaya maka 10 persen di mana tanaman tersebut menyerap makanannya sendiri tanpa bantuan orang atau disiram oleh mata air. Jelas. 10%. Namun jika mengeluarkan biaya yaitu di sini disebutkan 5% persen, e, bila diairi dengan biaya seperti disiram dengan timba dan dengan menggunakan bantuan hewan untuk mengairi tanaman tersebut dan yang sepertinya. Jelas ya. umpamanya seorang uh, menanam pohon-pohon seperti gandum umpamanya ya, pertanian dan dia menyirami gandum tersebut menggunakan biaya bisa dengan alat umpamanya alat canggih menyewa ataupun dengan bantuan orang lain disewa orang lain untuk menyiramnya maka jika seperti ini mengeluarkan biaya maka zakatnya adalah 5% dan ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan fi masaqatis sama' wal anhar wal uyun aw kana ba'lan al ushur wa fi ma suqiya bis sawani aw an nadhi nisful ushur artinya adalah pada tanaman yang diairi oleh langit atau air hujan sungai dan mata air atau pohon kurma yang menyerap air dengan akarnya atau al-ba'lu disebut ya terdapat kewajiban zakat seper sepuluh. Sedangkan pada tanaman yang diairi dengan unta penyiram atau alat timba terdapat kewajiban zakat satu per dua puluh. Hadis ini diwajibkan oleh Imam Bukhari dari hadis Ibnu Umar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelasnya, jika uh, zakat untuk as-simar buah-buahan dan juga al-hubub biji-bijian Eh, jika mengeluarkan biaya 5 uh, eh, persen atau 1 per 20. 1 per 20. Namun jika tidak mengeluarkan biaya 1 per 10 atau 10 persen. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk mempersingkat waktu kita langsung ke bagian keempat. Zakat madu. Eh, zakat madu terjadi perselisihan di kalangan para ulama' Namun di sini kita akan bahas secara singkat. Ibn Abdul Bar rahimahullah mengisahkan dari jumhur ulama ya, mayoritas ulama bahwa tidak ada kewajiban zakat pada madu. Pendapat ini lebih zahir, lebih jelas karena di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terdapat dalil yang sahih sahih lagi jelas yang menetapkan kewajibannya sementara pada hukum asalnya adalah bebas dari kewajiban sampai ada dalil yang mewajibkannya jelas ya mayoritas ulama mengatakan bahawa e, zakat madu itu tidak ada karena memang tidak ada dalil dari Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun jika madu itu memang diperjualbelikan jadi dia masuk dalam urut at-tijarah zakat urut at-tijarah Namun dia tidak dikhususkan zakat madu seperti itu. Karena zakat urud atau tijarah dia lebih luas cakupannya. Segala hal yang dijual dengan niat dijual dan mencapai nisab, maka dia memang diwajibkan untuk mengeluarkan e, zakatnya. Namun secara khusus, zakat madu itu tidak ada dalil yang sahih dan juga jelas. Ah, dari dari Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'an berkata Hadis inna fil asali al-ushur. Hadis yang menjelaskan bahawa di dalam madu ada kewajiban zakat sepersepuluh adalah dhaif. Karena memang sebagian ulama berpendapat adanya zakat madu itu berdasarkan hadis ini. Namun al-Imam Asy-Syafi'i menyebutkan hadis ini adalah hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Dan di dalam hadis alla yu'khad minhu, hendaklah tidak diambil zakat dari madu juga dhaif. Jadi dua hadis yang bertentangan. Yang pertama tadi madu itu zakatnya adalah sepersepuluh. Dan hadis yang lain uh, hendaklah tidak diambil zakat dari madu juga dhaif. Ah, kecuali riwayat yang berasal dari Umar bin Abdul Aziz. Namun pilihanku adalah tidak diambil zakat darinya karena sunnah-sunnah dan juga asar asar sudah menetapkan harta yang wajib dikenakan zakat. Namun untuk madu ini tidak ada sunnah yang sahih. Sepertinya ia dimaafkan. Ini pendapat Al-Imam Ash-Syafi'i. Jadi beliau secara singkat mengatakan tidak ada ah, dasar bagi kita untuk mengatakan bahawa madu itu memiliki zakat. Karena tidak ada dari athar atau dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pendapat di kalangan para sahabat yang kuat. Dan juga Ibnu Al-Munziri rahimahullah berkata, dalam perkara wajibnya zakat, maksudnya zakat madu, tidak ada dalil sahih. Ini pendapat di kalangan para ulama. Intinya adalah bahwa madu tidak ada dalil yang sahih, yang jelas, yang sahih baik dari Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahawa madu itu wajib dizakati. Karena memang sudah jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwasanya uh, ada bentuk-bentuk harta yang sudah uh, disebutkan dijelaskan uh, kadar zakatnya. Dan itu sudah ditetapkan oleh syariat. Dan madu tidak ditetapkan oleh syariat. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita melangkah ke bagian yang kelima, rikas ya. E, zakat rikas. Kita sebutkan rikas adalah harta peninggalan purbakala atau jahiliyah dalam bentuk emas atau perak atau selain keduanya yang padanya terdapat tanda kekufuran. Ah, di sini muallim menyebutkan apa makna tanda kekufuran? Tanda kekufuran seperti lambang ateis, salib dan sebagainya. Sedangkan peninggalan purbakala yang memiliki tanda-tanda milik kaum muslimin maka disebut luqatah, barang temuan. Lebih lanjut maksudnya lihatlah al-hidayah al-madhhab al-Imam Ahmad Mahfud bin Ahmad bin Al-Hasan. Ya jelas ya di sini muallim menyebutkan Rikas adalah peninggalan purbakala jahiliyah dalam bentuk emas atau perak atau selain keduanya yang dapat padanya tanda kekufuran. Tanda kekufuran banyak ya. Yang jelas bukan dari saudara kita kaum muslimin. Seperti mungkin emasnya berbentuk salib atau peraknya berbentuk jionis dan juga selainnya ya. Namun jika ada di situ tanda-tanda kaum muslimin umpamanya maka itu disebut dengan luqatah. barang temuan. Penemunya tidak mencarinya dengan mengeluarkan uang. Di sini jelasnya kita tekankan. Namun yang menemukan harta temuan ini tidak mengeluarkan eh, tenaga atau mengeluarkan uang. Tidak memerlukan usaha dan biaya besar. Berbeda dengan apa yang dicari dengan mengerahkan uang dan memerlukan usaha besar, maka ini bukan rikas. Namun jika seorang itu betul-betul memang berniat menggali tanah untuk mencari barang tambang, ini tidak masuk kepada rikas. Nanti masuk kepada zakat barang tambang. Eh, rikas ini adalah barang temuan tadi kita sebutkan, tidak mengeluarkan biaya besar dan juga tidak menyulitkan orang yang uh, mendapatkannya. Pada rikas terdapat kewajiban zakat seperlima atau 20 persen sedikit atau banyak dan tidak disyaratkan haul dan juga nisab berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fir rikazi al khumus dan pada rikaz terdapat kewajiban zakat seperlima intinya dalam rikaz ini barang temuan yang berharga ini yang tidak mengeluarkan tenaga ini tidak harus uh, mencapai haul maksudnya tidak harus satu tahun dulu atau tidak harus mencapai nisab maksudnya nisab adalah ukuran kadar ya yang terendah yang sudah ditetapkan oleh syariat. Eh, seperlima tersebut adalah fai harta yang didapatkan kaum muslimin tanpa perang. Ini mirip dengan uh, ghanimah ya. Kalau ghanimah jelas. Ghanimah harta yang harta rampasan perang disebabkan peperangan. Sedangkan fai tidak. Kaum muslimin mau menyerang suatu daerah orang kafir umpamanya namun orang kafir itu tidak melawan dan mereka meninggalkan barang-barang mereka dan mereka melarikan diri umpamanya maka harta rampasan tersebut tidak dikatakan ghanimah namun dikatakan fai ya dan juga uh, eh, al khumus sama seper 5 atau 20%. Di sini disebutkan ya, dan dibelanjakan untuk kemaslahatan umum kaum muslimin dan tidak disyaratkan berupa harta tertentu sehingga sama saja antara emas atau perak atau selainnya. Yang jelas baik dia berbentuk emas, berbentuk perak atau selainnya kita keluarkan zakatnya adalah 20%. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala eh, status peninggalan purbakala jahiliyah atau kita sebut dengan rikas tadi dapat diketahui dengan adanya tanda kekupuran padanya seperti tulisan nama-nama mereka atau pahatan arca mereka dan tanda-tanda lainnya jelas kita mungkin kalau menemukan suatu barang eh, barang antik contohnya ya eh, yang tertanam di tanah umpamanya ketika kita jalan-jalan ke hutan atau ke kebun umpamanya tiba-tiba kita melihat lubang dan di situ ada uh, barang temuan umpamanya kita lihat jika arca atau Eh, peninggalannya itu berbentuk kekufuran maka itu masuk kepada rikas. Namun jika tidak ada di situ tanda-tanda uh, eh, bahwa itu milik kaum muslimin seperti mungkin ada tulisan Allah atau la ilaha illallah atau berbentuk eh, lambang-lambang uh, kaum muslimin maka itu masuk kepada luqatah, barang uh, temuan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk barang tambang yaitu segala materi yang dikeluarkan dari bumi bukan dari jenisnya dan bukan tanaman sama saja apakah berbentuk cair seperti minyak dan ter atau aspal atau berbentuk beku seperti besi, tembaga, emas, perak dan air raksa maka zakat wajib padanya berdasarkan ijma' sebagaimana sudah dijelaskan. Karena ia tercakup ke dalam keumuman dalil-dalil yang mewajibkan zakat pada materi yang keluar dari perut bumi. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ab. Nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Jelas ya. Untuk barang tambang, dia memang Eh, materi yang kita gali dari tanah. Baik digali sendiri ya ataupun uh, digali bersama-sama dengan saudara kita. Jadi intinya beda arrikas dengan barang tambang. Arrikas dia barang uh, temuan. Barang temuan tidak mengeluarkan biaya dan tidak menyulitkan. Kalaupun mengeluarkan biaya mungkin biaya yang tidak besar gitu. Uh, kalau barang tambang dia mengeluarkan biaya dan memang dia berniat untuk menambang, menggali tanah tersebut untuk mencari baik emas, perak, tembaga dan juga sejenisnya. Maka diwajibkan bagi kita untuk mengeluarkan zakatnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Sesuatu yang kami keluarkan dari bumi kata Allah yang dikeluarkan dari bumi banyak emas yang jelas yang ditambang lah yang kita gali tanah tersebut untuk menghasilkan apa yang hendak kita cari tersebut baik emas perak dan juga sejenisnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala uh, untuk sekedar rangkumannya dalam pertemuan kita ini syarat zakat hasil bumi itu ada dua kita katakan tadi yang pertama mencapai nisab mencapai kadar ukuran terendah. Kadar ukuran terendah kita katakan tadi adalah 900 uh, eh, khamsatu awsak sadaqah atau sama dengan di sini muallim menyebutkan pukulan unta ia adalah 60 sok dengan standar ukuran sok Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi lima wasak adalah 300 sok Lalu dengan gandum bagus ukuran nisab menjadi kurang lebih 612 kg. E, kilogram dengan pertimbangan acuan bahwa satu sok sama dengan 2,40 kilogram. Namun kita katakan tadi adalah 900 ratus e, kilogram ya. Namun ada perselisihan di kalangan ulama, ada yang mengatakan 720 atau sejenisnya. Namun yang lebih afdol memang kita ambil jumlah yang terendah sehingga zakat kita lebih lebih banyak. Kemudian syarat yang kedua adalah nisab ini berada dalam kepemilikannya. Jadi eh, zakat ini memang harus milik dia, bukan milik orang lain, bukan dipinjamkan oleh orang lain. Kemudian kadar wajib zakatnya adalah jika eh, dia mengeluarkan biaya yang besar ataupun tidak besar namun mengeluarkan biaya tenaga seperti hewan umpamanya yang menyiramnya, maka dia itu 5%. Maksudnya 5%. Namun jika tidak mengeluarkan biaya umpamanya tumbuh-tumbuhan tersebut atau hasil bumi tersebut uh, menghisap air sendiri baik dari sungai atau hujan ya, maka zakatnya adalah 10%. Kemudian ada pembahasan tadi kita bahas tentang zakat madu. Ah, di sini ada perselisihan di kalangan para ulama, namun pendapat yang lebih kuat bahwasanya madu tersebut tidak ada dalil yang kuat atau yang sahih yang jelas baik dari Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mewajibkan bagi kita untuk uh, menzakati madu. Namun uh, jika madu tersebut diperjualbelikan dan niat diperjualbelikan maka itu masuk kepada zakat urut at-tijarah. Kemudian kita juga telah membahas tadi tentang rikas. Rikas adalah harta temuan. Ya. Baik berupa emas, perak dan juga selainnya dan di situ ada peninggalan-peninggalan jahiliyah yang berbentuk kekufuran. Namun jika tidak ada berbentuk kekufuran dan di situ ada bentuk-bentuk saudara kita kaum muslimin dengan lambang-lambang ya kita ketahui dengan lambang-lambang uh, kaum muslimin maka itu menjadi luqatah. Dan rikas ini kita sebutkan tadi zakatnya adalah uh, al-khumus seperlima. Seperlima dari harta tem temuan tersebut. Dan untuk rikas ini harta temuan seperti ini tidak harus uh, Uh, mencapai nisab emas ataupun perak. Dan juga tidak harus uh, sampai haulnya. Yaitu ketika kita menjumpainya, menemui harta tersebut, maka langsung kita keluarkan zakatnya. Tidak harus menunggu satu satu tahun. Kita keluarkan seperlima. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk barang tambang, jelas ya, segala sesuatu yang kita tambang, yang kita gali dari bumi, bak emas, perak dan sejenisnya, maka itu juga ada dalil yang sori yang jelas baik dari Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan ke kita bahwasanya itu juga diantara uh, eh, barang yang wajib di dizakati. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya uh, saya sebutkan atau saya sampaikan pada pertemuan kali ini mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa kita amalkan, kita dakwahkan dan juga uh, dengan ilmu ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di sisinya. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.